darbie draugi, labvakar! Un kārtējais vakars, kad mēs tiekamies ar jums kopā, lai īsumā, varbūt arī vienkāršoti, bet runāt par garīgas dzīves teoloģijas pamatiem. Kamēr pieslēdzas visi tie, kas vēlas, mm, es eh, gribu ar jums padalīties ar vienu domu. Protams, varbūt es to attīstīšu, varbūt nē, bet eh, tas var izraisīt zināmu tādu, negribu teikt, ka vētru vai histēriju noteikti. Eh, es neesmu esmu pārliecināts, ka mani, maniem vārdiem nav tāda spēka, bet eh, tieši šodien eh, Vatikānas izdeva ziņu, ka visticamāk, ka tiek iedots Nihil Obstat Medžugorjes dievbības formām. Es vēl pagaidām neesmu lasījis, esmu redzējis tikai ziņu, bet arī jau paskatījis dažus komentārus, ka mm, viens otrs cilvēks jau apgalvo, ka eh, tas nozīmē, ka tiek atzītas Medžigorijas uh, vīzijas, bet gribu pabrīdināt, ka neiet runa par vīziju atzīšanu, jo saskaņā ar to jauno dokumentu, par kuru mēs varbūt arī parunāsim, arī šīs lekcijas iet, šo lekciju ietvaros, uh, iet runa par dievības formas atzīšanu, jā, jo mēs nevaram uh, simtprocentīgi pateikt, vai ir no dieva vai nav no dieva šīs atklāsmes, vai šīs vīzijas, vai šīs ziņas. Mēs varam tikai secināt un kaut kādā veidā spriest par augļiem, un Vatikāna komisija atzina, ka augļi ir labi. Tas nozīmē, ka uz doto brīdi nav nekādu šķēršļu, lai arī braukt uz Medžugorju, lai arī ņemt dalību visās nepieciešamās, visas tās uh, dievbies, dievbības formās, kas ir tur piedāvātas, bet noteikti neiet runa par pašu vīziju atzīšanu. Ja, tā kā gribu tikai pabrīdināt, lai mēs e, nedarītu tā, ka mēs vēlamo, e, vēlamies jau e, sludināt, ka jau definēto. Ja, noteikti tas tā nav. Tā kā lūdzu uzmanīgi, es, protams, pats parlasīšu vēl šo dokumentu, kas tur rakstīts, jo es vēl nebiju paspējis Nezinu, vai jūs dzirdat vai nē, bet šodien man balss jau ir diezgan švaka, jo nācās diezgan daudz e, šo balsi lietot. Bet tomēr tas nav iemesls, lai atlikt šīs lekcijas. Bet katrā ziņā par to Medžugorju no vienas puses ir prieks, ka uh, nes labus augļus, no otras puses, nu tomēr saglabāsim to piesardzību, jo mēs patiešām nevaram noteikt, vai mm, tas ir svētā gara auglis, uh, Eh, vai tas ir kāds cits auglis, galvenais, ka viņš ir labs. Bet katrā ziņā eh, šo dievbijas formas, šīs dievbijas formas ir eh, pieņemtas un atzītas kā mm, tādas, kuras saskan ar katoļu ticību. Tā kā prieks par visiem tiem, kas uz Medžugorju brauc, un prieks arī par visiem tiem, kas šo vietu neatzīst, jo arī viņam ir savas tiesības tā domāt. Ok, Es domāju, ka jūs esat pamodušies pēc šī ievada, un šodien es jūs aicinu uz otro lekciju, eh, kuras laikā mēs pārdomāsim tādu tēmu eh, - cilvēka atvērtība uz Dievu, cilvēka atvērtība uz pārdabisko vai cilvēka atvērtība uz tran transcendentālo vai cilvēka atvērtība uz Dievu. Lai uh, pareizi saprastu, kā mēs skatāmies uz cilvēku tieši no katoļu redzes punkta, no katoļu teoloģijas redzes punkta. Um, man būs uh, neviegls uzdevums um, kaut kādā veidā pamēģināt īsumā uh, pastāstīt par tādu lietu kā teoloģiska antropoloģija. Jāsaka, ka, un šeit jāatzīst, diemžēl, par tādu nožēlojamo, ka mm, Kristīgas katoļu teoloģijas ietvaros nav atsevišķa priekšmeta kristīga antropoloģija. Eh, par to brīžiem tiek runāts um, filozofijas ietvaros, bet tomēr uh, mazliet pietrūkst šīs teoloģiskas vīzijas. Un īstenībā tagad tas viss, ko es jums stāstīšu, uh, tas ir um, dati vai tas ir ziņas vai tas ir materiāli, uh, ko man pašam nācās e, salasīt no dažādiem, no dažādām teoloģijas jomām, lai pastāstītu to, ko es vēlos. Lai pareizi saprast mm, arī savu garīgu dzīvi, lai pareizi saprast tos procesus, kas notiek mūsos, mūsu attiecībās ar Dievu, īstenībā ir nepieciešams dot atbildi uz jautājumu, kas ir cilvēks, bet es gribu pabrīdināt, ka mums jādod atbilde uz šo jautājumu tieši un teoloģiskā redzes punkta. Bet nu, visu pēc kārtas. Sāksim no pirmsākumiem un uzdosim sev jautājumu par cilvēka izcelsmi. Noteikti jūs bijat sastapušies ar diviem tādiem pilnīgi radikāliem viedokļiem, un es parasti saku, ja viedoklis ir radikāls, tas nozīmē, ka viņš notiek, ka šajā viedoklī vai šī viedokļa paudējs uh, noteikti mm, eh, izsvitro no savas pasaules redzējuma eh, kaut kādas nopietnas daļas. Eh, noteikti neredz šo pasauli visā tās bagātībā. Un arī šie divi viedokļi, kuru saucās radikālais kreacionisms un radikālais evolucionisms, abi divi, nu, manuprāt, un skatoties tiešām, tiešām no nu, mūsdienu uh, Um, teoloģiski, antropoloģiska dzīves, um, ne dzīvesveidā, bet redzes punkta, um, noteikti uh, jāņem vērā, ka šie radikāli viedokļi uh, vai šīs radikālās idejas, viņas tomēr uh, nu, neatspoguļo realitāti visā tās bagātībā. Kreacionisms, vienkārši sakot, ir tīpaši radikālais kreacionisms, skaidri nosaka, ka cilvēks ir radies tieši tā, ka tas rakstīts radīšanas grāmatā. Nu, Dievs uh, izveidoja pasauli, izveidoja dārzu, paņēma pīšļus, iedvesma, iedvesa tur savu garu, un no pīšļiem radās cilvēks. Uh, pēc tam paņēma vienu no ribām un radīja sievieti. Uh, radikāli kreacionisti pat nepamana, ka radīšanas grāmatā ir īstenībā divi dažādi um, cilvēka radīšanas apraksti, uh, Eh, kas izriet pilnīgi no divām dažādām tradīcijām, kas ir apvienotas viena grāmatā. Un katrai no šīm tradīcijām ir sava teoloģiska nozīme un arī sava interpretācija. Bet vienkāršāk sakot, kreacionisti saka tā, Dievs radīja pasauli un cilvēku tieši še, sešās dienās, vai tā pēkšņi, eh, ja mēs paskatīsimies no mm, citu reliģiju redzes punkta, eh, un tā pasaulē tapa. Savukārt, um, radikālie evolūcionisti, un šeit pievērsīsim tikai savu uzmanību cilvēkam, lai nerunātu par visu pasauli, uzskata, ka cilvēks ir tikai un vienīgi uh, aklās evolūcijas process. Atcerēsimies Darvinu, un uh, uzreiz gribu tikai pabrīdināt, ka Darvina hipotēze vairs nav hipotēze, tā ir nu, uz doto brīdi uh, Eh, protams, viņu ir mazliet eh, nu, pilnveidojuša teoriju, bet uz doto brīdi tā ir viena no mm, zinātniskākām un viena no adekvātākām teorijām, kas uh, paskaidro uh, pasaules um, un uh, bioloģiskas dzīves attīstīšanas veidu. Uh, vienkāršāk sakot, ka mm, attīstoties dažādiem organismiem, uh, dažādos organismos. Katrai nākošajai paudzei notiek kaut kādas izmaiņas, un šīs izmaiņas bieži vien viņas, um, no vienas puses viņus šīs izmaiņas ietekmē vide, ja, jo līdz ar to mainās arī individa uzvedība, mainās individa prasmes, un katra nākošā paudze um, mutē, jeb mainās. Eh, parādās eh, citi individi nākošajā paudzē, kuri ir vairāk pielāgoti eh, dotai videi, un līdz ar to viņi izdzīvo, un tie, kas ir mazāk pielāgoti vai nepielāgoti, tie vienkārši izmirst. Un tādā veidā, tādas atlases veidā, veidojas katra nākošā paudze, un aklā evolūcija, ar to es gribu pateikt, ka tas noteikti pilnīgi nejauši. Ja? Un tas ir um, radikālais evolucionisms, uh, kurš parāda, ka arī cilvēks attīstījās vienkāršot šīs um, evolūcijas um, rezultātā. Un arī mūsu prāts, arī mūsu jūtas, um, mūsu procesi smadzenēs, tas ir tik un vienīgi evolūcijas rezultāts. Šie divi viedokļi, ja ar viņiem patiešām diskutēt nopietni, ja mēģināt izmantot zinātnisko argumentāciju, arī filozofisko argumentāciju. Protams, vienmēr viss ir atkarīgs no filozofijas skolas, eh, no eh, filozofijas virziena, kuru mēs izvēlamies, bet šie divi viedokļi, tā kā viņi ir radikāli, kā es jau teicu, tie ne, neatspoguļo eh, visu pasaules bagātību, nu, faktiski teoloģijā mm, ir atmetami. Kā mēs jau esam runājuši, teoloģija ņem vērā arī mūsdienu zinātņu uh, arī dabas zinātņu sasniegumus. Līdz ar to mēs nevaram arī ignorēt mm, savos teoloģiskajos meklējumos to, ko sasniedza antropoloģija, paleontoloģija, bioloģija, ķīmija, fizika un tā tālāk. E, tāpēc ja es mēģināšu tagad mazliet vienkāršot e, un ļoti vienkāršot, jo e, mums nav laika, lai ilgi runātu tikai un vienīgi par cilvēka tapšanas procesu, kaut arī es priekš sevis arī šo jautājumu biju mazliet papētījis un darījis pierakstus. Un, protams, grāmata no tā visa nesanāks, bet vismaz tas kļuva daudz skaidrāk man pašam. Bet ļoti vienkārši sakot, e, teoloģiski antropologiem mēs pieņemam, ka Dievs radīja pasauli ar visām šīs pasaules likumiem, ar visiem šīs pasaules likumiem. Ar uh, attīstības likumiem, ar to pašu Darvina uh, teoriju un tā tālāk. Un tieši pateicoties tai dieva gudrībai, pasaule attīstījās tā, ka attīstījās, kā uh, eh, bija iespējama gan uh, organiska dzīve, gan arī vēlāk šajā organiskās dzīves ietvaros radās būtnes, kuras ir spējīgas eh, ne tikai funkcionēt, bet arī kaut kādā veidā saprast šo realitāti, un galu galā parādās cilvēks, uh, kurš um, spēj veidot arī valodu, simboliskas sistēmas, kurš spēj, ir spējīgs uz to, lai iziet ārpus šīs pasaules likumiem. Piemēram, viņam ir prāts un griba, bet par to mēs parunāsim mazliet, mazliet vēlāk. Uh, atkal vienkāršāk sakot, mēs varam tā pieļaut, uh, bet gribu pateikt, ka tas ir ļoti, ļoti liels vienkāršojums, ka evolūcija notika, bet arī pati šī evolūcija ir dieva providences uh, darbības rezultāts. Tā mēs varētu to uh, um, nu, interpretēt. Un tagad ir tā, teoloģija un uh, biblistika mums nedod atbildi uz jautājumu, kad ir tapis cilvēks un kādā veidā ir tapis cilvēks. Jo uh, arī mūsdienu katoļu, gribu pasvietrot, katoļu biblistikas pētnieki saka tā, ka uh, tas, kas aprakstīts radīšanas grāmatā, Tas ir, tā ir mitoloģiska valoda. Jeb ar mitoloģisko valodu tiek atspoguļotas, runājot mūsdienu valodā, eh, teoloģiskas patiesības. Bet cilvēks to atspoguļoja tā, kā prata, dzīvojot tajā laikā, saskaņā ar viņa pasaules redzējumu. Līdz ar to, eh, protams, ka mēs nevaram eh, burtiski uh, ņemt to, kas ir rakstīts um, radīšanas grāmatā, un interpretēt to pilnīgi tāda tā fiziolo, filoz, fi, fizikāli vai bioloģiski vai mm, uh, kaut kādā citā veidā. Vienkāršāk sakot, um, svētie raksti nedod atbildi uz jautājumu, kā funkcionē pasaule. Uh, svētie raksti dod atbildi uz to, ka mēs konstatējam, ka pasaule funkcionē, un mēs mēģinam uzdot jautājumu, kas ir, kas vainīgs tam, ka pasaule funkcionē tieši tādā veidā. Un tāpēc uh, atstāsim, protams, biblistiem šo interpretāciju, bet noteikti uh, pieņemsim, ka zinātniskais skatījums uz pasauli īstenībā viņš nav pretrunā ar šo teoloģisko skatu. Uh, īstenībā abi divi uh, skati, jeb abi, abas divas pieejas viņas it kā viens otru papildina. Ja, un tad mums rodas tāda kopīga bilde, kaut arī jāatzīst, ka arī šodien viņa nav līdz galam mums skaidra. Bet uh, gribu tikai arī pabrīdināt un eh, brīdināt no, uh, pasargāt jūs no tā, ka saskaņā ar dokumentu, kas saucās, uh, līdz es mēģināšu iztulkot uz latviešu valodu, uh, Bībeles interpretācija baznīcā vai svēto rakstu interpretācija baznīcā šo dokumentu izdevusi jau daudzus gadus atpakaļ pāvesta bibliskā komisija. Tieši šie, šajā dokumentā ir pateikts skaidri, ka tā saucamā fundamentalistiskā interpretācija, jeb tā, tāda interpretācija, kuru pieļauj tieši radikāli kreacionisti, viņa katoļu teoloģijā uh, nu, tā ir diezgan tāda margināla pieeja. Mēs nevaram pateikt, ka pilnīgi atmetama un mēs to neņemam vērā un tā tālāk, bet ar to jābūt ļoti, ļoti, ļoti piesardzīgiem. Ja, jo tagad uh, teoloģijas fokusā nu, ir mazliet citas lietas nekā tikai tāda fundamentalistiska interpretācija. Galu galā par to strīdījās vēl uh, kristietības pirmsākumos, pirmais gadsimtos, jo pastāvēja divas skolas - Antiohijas un Aleksandrijas. Uh, Ja, Aleksandrijas skola bija vairāk tāda mm, simboliska, ja, jo simboliski interpretēja svētos rakstus. Savukārt Antiohijas skolā uh, šo svētos rakstus mēģina interpretēt, interpretēt tīri uh, historiski vai pat fizioloģiski vai, vai fizikāliski. Ja, bet, nu, tā kā redzam, ka šīs strīds, kā mums saprast svētos rakstus, ir no kristietības pirmsākumiem, uh, un es pieļauju, ka tas arī notiks līdz Kristus otrreizai atnākšanai, un mm, man šķiet, ka mēs ļoti, būsim ļoti pārsteigti, kad mēs pajautāsim viņam galu galā, kā pareizi būtu jāsaprot, un mēs ieraudzīsim patiešām, kā ir jāsaprot. Un būsim pārsteigti, ka tomēr mēs neatklājam visu bagātību, kas ir ietverti, ietverta svētajos rakstos. Bet katrā ziņā teoloģija mēs atbildam uz jautājumu, ka cilvēks ir dieva radīta būtne, ka cilvēka avots ir dievs un cilvēka mērķis ir dievs. Bet, ja mēs pajautāsim, kad un kā tāpat cilvēks, katoliskā teoloģija uz šo jautājumu nevar dot atbildi nevis tāpēc, ka mēs neprotam atbildēt, bet arī tāpēc, ka tas nav teologa kompetencē. Jā, mēs neesam uh, antropologi vai paleontologi. Ok. Pamēģināsim tagad um, uzdot nākošo jautājumu. Pamēģināsim tagad mēģināt definēt, kas ir cilvēks. Ja mēs pamēģināsim atvērt enciklopēdijas, um, arī viss atkarīgs no enciklopēdijas virziena, ja, tad, protams, ka mēs atradīsim ļoti dažādas um, definīcijas, piemēram, no bioloģiska redzes punkta vai no uh, Eh, filozofiska redzes punkta, bet tas atkal būs atkarīgs no filozofijas skolas. Eh, savukārt es mm, piedāvāju, lai arī eh, nemocītu ne studentus, ne jūs, ne arī sevi, es jums piedāvāju tādu definīciju, kuru esmu pasmēlis tieši no teoloģiskā mm, leksikona, jeb no teoloģiskas vārnīcas, kuru pats bieži izmantoju un, manuprāt, uh, Ehm, tas ir viens no, eh, viena no labākām vārnīcām, kas attiecas uz teoloģiju. Neteikšu, ka ir vislabākā, noteikti ir labākas, un eh, mm, noteikti angļu vai itāļu valodā var atrast arī eh, daudz plašākas vārnīcas, bet man patīk ļoti šis neliels leksikons, nu, neliels, viņš apmēram tāds ir A4 formatā, bet viņš ir, tas ir garīgas, katoļu garīguma leksikons. Viņš saucās poļu valoda leksikon duhovošķi katolickei. Kā es jau biju minējis, eh, es varu sevi saukt par tieši Ljublinas eh, teoloģiskas tradīcijas audzēkni, un arī šī vārdnīca, jeb šis leksikons, viņš ir tapis tieši Ljublinas vidē, teoloģiskajā vidē, un tāpēc arī nu, es izvēlējos tieši viņu. Un eh, šajā teoloģiskajā leksikonā uh, ir dota tāda vienkārša cilvēka definīcija. Cilvēks ir būtne, uh, kas ieņem augstāko vietu materiālas pasaules būtņu hierarhijā, un kuras izziņas pieredzes sniedzas pāri jūtekļu pieredzei, kas ļauj teikt, ka cilvēks ir atvērts uz garīgo realitāti. Es, protams, atkal ļoti vienkāršoju to garo rakstu, kas ir šajā leksikonā, bet katrā ziņā ir nepieciešams pievērst uzmanību tikai dažiem aspektiem, lai mēs saprastu, kā mēs uztveram cilvēki tieši no teoloģiska redzes punkta. Pirmām kārtām – Cilvēks ir būtne, kas atrodas materiālas, jeb uh, redzamas, radītas pasaules virsotnē. Cilvēks ir būtne, kas ir šajā pasaulē, ka mums ir matērija. Un noteikti katrs no jums var pārliecināties, ja pats sevi pataustīs uh, vai paglaudīs aiz matiem, ja, un tad uzreiz uh, mēs sajūtam, ka mēs esam. Ja. Protams, Imants Kants, vai piedodiet, ne Kants, bet uh, Eh, Renē Dekārts mums pateiktu, jā, bet nu, kā tu zini, ka tu eksistē, jo varbūt tev tas tikai liekas, jā, bet nu, mēs paliekam aristoteliskā un tomistiskā tradīcijā, un mēs uh, zinām, ka mēs esam. Bet katrā ziņā noteikti mēs varam uh, nestrīdēsimies ar to, ka mēs esam materiālas būtnes no vienas puses, bet no otras puses mēs esam šīs pasaules hierarhijas virsotnē. Uh, Katoļu teoloģijā pastāv tāds ļoti skaists, manuprāt, apzīmējums, ka cilvēks ir radības kronis. Un e, faktiski Dievs, kad radīja visu pasauli, ja mēs skatīsimies uz šo mitoloģisko aprakstu, mēs arī redzēsim šo teoloģisko domu, ka, ka Dievs rada cilvēku kā pēdējo. Sākumā pasaule, pēc tam cilvēks. Ja, tas nozīmē, ka Dievs šo pasauli sarežģīja, ja, un pēdējais vissarežģītākais, ko viņš viņš ir devis šai pasaulē, tas ir cilvēks. Ja, līdz ar to mēs sevi uzskatām, ka mēs esam mm, pasaules eh, virsotnē, ja, bet uh, mums arī ir zināma mēra uh, tāda garīga dimensija. Ko tas nozīmē? Ka no otras puses Dievs ir davājis cilvēkam mm, kaut ko tādu, kā nav citām būtnēm. Protams, ka uh, ja mēs papētīsim dzīvnieku pasaulē, un pat šodien pastāv arī uh, pat dzīvnieku psiholoģija, un jāsaka, ka tā ir nopietna disciplīna, ka mēs to uztveram nevis kā e, homeopātiju kaut kādu, ja, kā, kas nav zinātniskā, bet uh, tomēr funkcionē. Bet uh, mēs uztveram uh, arī dzīvnieku psiholoģiju kā nopietno. Bet ar ko cilvēks atšķiras? Uh, neviena cita būtne pasaulē, pat vissarežģītākie mūsu uh, Eh, mm, varētu teikt, eh, brāļi, jā, kaut kādi sarežģītāki pērtiķi vai delfīni, kas arī ir diezgan eh, attīstītas būtnes, tomēr neveido civilizāciju, neveido kultūru. Nav spējīgi pacelties ārpus šīs pasaules. Tas nozīmē, ka viņi arī var veidot, ja cilvēkam, piemēram, ir valoda. Dzīvnieki arī spējīgi veidot kaut kādu signālu sistēmu, kas ļauj viens vienam, vienam otram nodot informāciju, uzmanību, uzmanību, šeit ir kaut kas garšīgs, nāciet šeit, vai uzmanību, šeit tagad ir plēsonis kaut kāds jābēg projām, vai uzmanību, uzmanību, tagad ir vairošanas periods un tagad es meklēju matīti, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Neviena būtne neveido simbolisko sistēmu. Jā. Protams, ir tāds viens, viens interesants novērojums, ka ir kaut kādi pērtiķi, kaut kādi pērtiķu suga, uh, kuri nodarbojas ar to, ka kaut kāda specifiska veidā saliek akmeņus eh, kokā, ja, vai eh, kokas cauruma, koka caurumā, ja, kaut kur, eh, vai dobumā kaut kādā. Bet neviens nezin, kāpēc viņi to dara. Ja. Pastāv arī vēl viens ļoti interesants eksperiment, eksperiments. Es pats nebiju lasījis šo zinātnisko rakstu, bet es biju par to dzirdējis, faktiski lasījis tikai atstāstu, tāpēc es nevaru pateikt, cik tās ir taisnīgi vai cik tās nav taisnīgi, bet, nu, pieļauju, ka zinātnieki bija precīzi, ka viņi apmācīja um, dažus pērtiķus, uh, nu, teiksim tā, runāt ar zīmēm, ja? zīmēm parādīt, ko viņi domā, ar zīmēm parādīt um, kaut kādas savas jūtas, ko viņi grib un tā tālāk, ko viņi vēlās pateikt par šo pasauli. Un bija ļoti interesanta lieta, ka bija kāds pērtiķis, kuram uh, Eh, patika, ja es nemaldos, kakīši, ja, ka viņš dzīvoja tur eh, laboratorijā un viņam bija arī eh, tajā būrī, kur viņš dzīvoja, arī, bija arī, dzīvoja arī kakīši. Un viens kakītis bija nomiris. Un tagad šis pērtiķis ar zīmēm rāda, ka šis kakis ir aizgājis projām uz turieni, no kurienes viņš neatgriezīsies. neatgriezīsies. Ja, tas ir tiesā, tiešām ļoti sarežģīta simboliska sistēma. Es nezinu, kā viņi to bija panākuši, bet patiešām kaut kas tāds uh, uh, nu, parādījās vismaz vienā eksemplārā uh, šajā konkrētā pērtika gadījumā. Bet tomēr, ja mēs skatīsimies uz cilvēku, mēs redzēsim, ka pat tik uh, gudri pērtiki uh, viņi neveido civilizāciju. Viņi no paudzes uz paudzi uh, protams, mazliet mainās, mainās savus uzvedības paternus un uh, maina uh, kaut kādus ieradumus, ja mainās viņu vide. Uh, viņi, uh, viņiem ir ļoti sarežģīta komunikācija, arī diezgan sarežģītas uh, savstarpējas attiecības, varētu teikt, pēdiņās sociologi, socioloģiska struktūra, bet tomēr viņi neveido civilizāciju. Viss viņu interešu lokus Baistā balstās tikai uz viena - izdzīvošana, individa vai sugas izdzīvošana, ne vairāk. Bet, ja mēs paskatīsimies uz cilvēku, mēs ieraudzīsim, ka cilvēkam ir kaut kas vairāk. Eh, viņš eh, uzdod sev jautājumu par jēgu. Kāpēc es dzīvoju? Priekš kam? Eh, no kurienes viss ir radies? Kāpēc tā, viss, kas ir radies, ir tieši tāds, bet ne savādāks? Cilvēks uzdod sev jautājumu par to, tā kā es vispār pazīstu šo pasauli, kā es varu to pazīt. Eh, vai kā, eh, kā es jau teicu, Renē Dekarts bija uzdevis jautājumu, kā es varu zināt droši, eh, ka šī pasaule eksistē, par ko es varu zināt droši. Un Renē Dekarts izveidoja slaveno formulu, par kuru mēs bieži vien, ar kuru mēs bieži vien lepojamies. Ja? Cogito ergo sum. Domāju, tas nozīmē, ka es esmu jo es nevaru būt pārliecināts par to, ka viss apkārt eksistē, bet noteikti esmu pārliecināts par to, ka es domāju, vai par to, ka es šaubos. Jā, līdz ar to eh, tā ir vienīga lieta, par kuru var būt drošam. Jā. Tas arī tas jautājums, kurš, kuru dzīvnieks neuzdos. Neviens pat visaugstākais pērtiķis neuzdos sev jautājumu, kā es varu būt drošs, ka apkārt man citi pērtiķi patiešām eksistē. Vai gadījumā nav tā, ka es esmu vienkārši kaut kāda sēne kaut kur tālajā planētā, jā, bet man, manas smadzenes man izdomā tieši to, ka es esmu pērtīgs, ka varbūt tas ir sapnis. Jā. Tā kā redziet, cilvēks ir spējīgs to izdomāt, un es tagad šeit pa ceļam tādas lietas izdomāju. Ja? Kaut arī šo to es atceros no lekcijām, bet tomēr šo to arī izdomāju tagad tieši šeit, tieši ēterā. Tāpēc mēs varam redzēt tā, ka cilvēkam ir kaut kas vairāk nekā uh, pārējām citām būtnēm šajā pasaulē. Un, respektīvi, mēs uzdodam jautājumu, no kurienes mums ir tas? Vai tas ir evolūcijas rezultāts, vai tas ir kaut kāda dotība uh, no kāda no augšienes? Jāpasaka godīgi, no tāda filozofiska redzes punkta, ja atstāt novārtā, atstāt aiz rāmjiem, uh, attiecības ar Dievu un Dieva eksistenci kā tādu, mēs nevaram atbildēt uz šo jautājumu. Uh, mēs nevaram pateikt, no kurienes mums tas. Uh, mūsdienu biologi, uh, teiksim, kā Ričards Dawkins ja, un pārējie, viņi mēģina to paskaidrot tieši ar, ar evolūcijas rezultātu. Bet tomēr tas viņam nesanāk īpaši labi. Ja, vismaz pagaidām nē. No otras puses, teologiem mums arī nav tāda pierādījuma, kas pārliecinātu, teiksim, evolucionistu, ka šis spējas mums ir no dieva. Ja? Mums nav kaut kādas tur um, tāfelītes no pagātnes, kuru uzrakstīja pats dievs un par ko mēs zinām droši, ka viņš to ir uzrakstījis, ja? jo tas pašas tāfelītes ar dekologu nav saglabājušas, mēs nezinām, kur viņas ir. Um, mēs nevaram pierādīt. Līdz ar to, protams, ka tas paliek, eh, kā es jau teicu pagājušajā reizē, ka teologa gadījumā mums paliek tas ticības akts. Jā, mums paliek arī ticības pieredze, kuru mēs uztveram arī kā reālo pieredzi. Un šajā gadījumā mēs pieļaujam un uz dotajā vēstures brīdī mēs sakam tā. Mēs to varam paskaidrot, kā garīgā dimensija mums ir dota no Dieva. Faktiski vienkāršojot, miesa ir no evolūcijas, bet dvēsele ir no dieva. Protams, tas ir ļoti liels vienkāršojums, un uh, viņš ir tikai šis sadalījums pilnīgi formāls, par to mēs tulīt uh, arī parunāsim, bet uh, svarīgi saprast šo lietu, ka cilvēks uh, tā ir tāda būtne, kurai ir divas dimensijas. Uh, vai respektīvi mēs varētu pateikt tā, ka cilvēks ir tāda būtne, kas atrodas uz robežas starp garīgo un materiālo jo mēs ietveram sevi gan garīgo, gan materiālo. Eh, un šeit ir ļoti interesanta lieta, eh, kāpēc eh, tagad tā, tā, tas teoloģiskais varētu teikt atkal apgalvojums, kāpēc cilvēks ir pārāk, pārāks par eņģeļiem. Jā, jo no vienas puses, ja mēs nopietni uztveram arī to garīgo pasauli, mēs esam pārliecināti, ka eņģeļi tas ir būtnes, kuras ir daudz bagātākas nekā cilvēks, uh, Eh, Svētais Akvinus Toms pat pateiks, ka katrs eņģelis nav indivīds, bet vesela suga, bet nu, par to mēs nerunāsim, jo mums nav metafizikas lekcijas pašlaik. Eh, ka eņģeļi ir daudz inteligentāki, ja, un eh, viņi var sarunāties bez vārdiem, jo viņi pilnīgi intuitīvi viens otram nodot informāciju, un otrs saprot tieši pareizi, viņam nav vajadzīga valoda starpniecība un tā tālāk. Bet kāpēc tieši cilvēks ir pārāks par eņģeļiem? Eh, tieši ar to, ka cilvēks ir bagātāks, jo viņam ir divas dabas - garīga un eh, materiālā. Un šīs abas divas dabas, eh, viņas ir savienotas viena, katrā cilvēkā, katra individā. Ja kādas no šīs dabas pietrūks, tas nozīmē, ka cilvēks nebūs cilvēks. Ja? Ok, tas ir tas. Un tagad pamēģināsim mm, parunāt uh, par atvērtību uz garīgo dimensiju. Uh, kāpēc mēs tā esam pārliecināti, ka cilvēks patiešām ir garīga būtne? Esam pārliecināti tāpēc, ka cilvēkam ir kaut kas, kas uh, viņam, kas neraksturo pilnīgi citas būtnes. Par to es minēju, bet tagad gribu mazliet iedziļināties. Uh, cilvēks ir spējīgs pārveidot šo pasauli un to, kas pieder uh, pie dabiskās pasaules, mēs pārveidojam kaut kā, kaut kā citā. Piemēram, mums ir akmens, un mēs varam uztaisīt skulptūru. Mums ir akmeņu daudzums, un mēs varam uzcelt skaisto ēku. Eh, mums ir eh, kaut kādas tur, kaut kādi koki, ja, un mēs varam no šiem kokiem uztaisīt papīru, un uz šiem papīriem paņemt eh, pilspalvu un uzrakstīt grāmatu vai nodrukāt grāmatu. Mēs esam spējīgi darīt ar šo pasauli kaut ko vairāk, nekā šī pasaule ir spējīga darīt pati ar sevi. Līdz ar to tā ir ļoti interesanta lieta, kas liek mums domāt, vai pateicoties tam pēdām, ko cilvēks atstāja pasaulē, tas liek mums, liek mums domāt, ka Dievs ir aicinājis cilvēku būt līdzdalībniekam šīs radīšanas procesā. Jo Dievs radīja šo pasauli ar visu to evolūciju, ar visiem likumiem un tā tālāk, bet atstāja cilvēkam iespēju šo pasauli padarīt labāku vai sliktāku, pārveidot to. Eh, nepavelti eh, mēs lasām atkal tajā pašā radīšanas grāmatā, vairojieties un pakļaujiet sev baznīcu. Ja? Eh, ka Dievs it kā uztic cilvēkam būt par dārznieku tajā dārzā, ja? kurš faktiski varēja mierīgi funkcionēt bez cilvēka. Kāpēc? Jo Dievs aicina cilvēku būt par līdzdalībnieku mm, Dieva radīšanas plānam. Līdz ar to teoloģijā mēs to interpretējam tieši tādā veidā, ka cilvēks ir atvērts uz Dievu, un par to liecina tieši tas, ka mēs šo pasauli varam pārveidot. Mēs to varam padarīt labāku, un mēs mēģinām to darīt, bet mēs to varam arī padarīt mm, sliktāku, ja, piemēram, eh, iznīcinot dabu, vai nedod Dievs šaut kaut kādus kodolieročus, uh, dēļ kuru mm, varētu notikt tas, ka uh, pilnīgi mainīsies klimats, un mēs varam arī, arī izmirt vismaz lielākā daļa no cilvēces, nedod Dievs, protams. Tā kā šeit ir tāda lieta, ja, uh, ka cilvēks pārveido šo pasauli. Un otrais arguments, protams, to ir vairāk, un arī šajā grāmatā man ir to vairāk, bet es gribu pievērst uzmanību vēl vienam uh, vēl vienam faktoram. Tas ir slavenais jautājums, kas bija, piln, kas bija pirmāk - vista vai ola. Ja? Bet šeit mēs varam uzdot savādāku šo jautājumu. Kas ir primārāks - reliģiskums vai garīgums? Parasti, ja mēs pievērsīsim uzmanību tādai evolucionistiskai teorijai, evolūcija, evolucionisti pateiks tā, ka mm, notika evolūcija, cilvēks attīstījās, pēc tam viņam bija nepieciešamība izdzīvot, un viņa smadzenes izdomāja religiozitāti. Un pateicoties tā religi religiozitātei, vēlāk cilvēks izdomāja, ka viņš ir garīgs. Ja? Tā kā evolūcionisti iet tieši pa šo ceļu. E, turpretī no katoļu vai no kristīgas antropoloģijas redzes punkta mēs skatāmies mazliet savādāk. Primārais ir garīgais, jeb garīguma dimensija, bet pateicoties tam, ka mums ir šī garīga dimensija, veidojas arī reliģiskā dzīve vai re, religiozitāte vai religiozitātes izpausmes. Eh, man šeit ir divi argumenti, kurus es gribētu arī jums tagad mm, eh, šeit nu, piedāvāt. Eh, pirmais arguments mm, ir tas, ka cilvēks, ja mēs papētīsim ļoti senus izrakumus. Jā, tas pats izrakumi Göbekli Tepe, kas atrodas, ja nemaldos, mūsdienu Turcijā, Turcijas teritorijā, eh, izrakumos izrādās, ka vēl tas ir pirms desmit tūkstošiem gadu šie izrakumi. Eh, tika atklāti, tas to kompleksu Göbekli eh, Tepe, bija, šis kompleks tika izveidots desmit tūkstošu gadu atpakaļ, faktiski astoņi tūkstoši gadi pirms Kristus. Ja tajā laikā, kad vēl nepastāvēja pat pilsētas, ja, kad cilvēki dzīvoja nu, diezgan primitīvā veidā, dzīvoja uh, tikai kā tā, tā, dažas saimes, ja, un ne vairāk par simts cilvēkiem, ja, jo, vai, jo, ja būtu vairāk, tad viņi nebūtu spējīgi baroties kaut kādā uh, konkrētajā teritorijā. Bet neskapēc notiek tāda interesanta lieta, ka cilvēks, cilvēki sapulcējas kopā un veido milzīgas ēkas, kuram respektīvi nav nekādas praktiskas nozīmes, un viņas tiep šos akmeņus no tāluma, lai salikt uztaisīt kaut kādu kompleksu, kurš visticamāk kalpoja tieši kā templis, kā kaut kāda svētnīca. Tas ir ļoti interesanta lieta. Protams, mēs nevaram viņam paprasīt, kāpēc viņi to darīja. Bet noteikti cilvēki iedomājieties, cilvēkiem ir maz resursu. Tas ir šodien, ja tev ir nauda, tu vari uzbūvēt, ko tu gribi ja to ļaus tikai fizikas likumi ja, un eh, materiāli, kas tev ir. Bet tajā laikā, kad ir uh, uh, resursu trūkums, kad tev jānodarbojas ar to, ka nu, jānomedī kaut kāds, nu neteikšu, ka mamons kaut kāds dzīvnieks, lai, lai pabarotu sevi un ģimeni, lai salasītu kaut ko, ja, tomēr cilvēki vienojas kopā un veido tādu kompleksu, faktiski tempļa kompleksu. Jums būs arī neliels, uzde, neliels uzdevums, ja jums ir internets tagad pieejams vai būs pēc tam pieejams, jūs pameklējiet šo uh, informāciju kaut arī tajā pašā Wikipēdijā par uh, Göbekli TP. Göbekli TP. Pietiek ierakstīt Google, gan, jau, gan jau, ja nepareizi uzrakstīsiet, Google gan jau palabos, bet par šo kompleksu vērts palasīt. Ja? Kāpēc viņš ir tapis? Un uh, to mēs varam redzēt arī uh, daudzos, daudzās pasaules vietās. Tas liek domāt, ka sākumā cilvēks saprot, atklāja, ka viņam ir kaut kas garīgs, kaut kāda garīga dimensija, un šī garīga dimensija izpaužas uh, caur materiālām zīmēm, caur materiāliem, uh, materiālam celtnēm, caur uzvedību un tā tālāk. Tas nozīmē, ka nu, vismaz no manas redzes punkta, no, no tā, ko es jums piedāvāju, uh, mēs pieļaujam, ka garīgums ir primārais attiecībā uz religios, reliģisko dzīvi, uz reliģisko izpa, religios, religiozitātes izpausmi. Bet ir arī vēl viena interesanta lieta, ka tautas, kuras, vai, vai ciltis, vai tautas, kuras arī dzīvoja, nu, faktiski izolēti viena no otras. Ja? Protams, ka mēs tā pieļaujam, ka visticamāk, ka pirmie cilvēki parādījās uh, um, Āfrikas pusē, kaut kur Eģiptes, Etiopijas, tajā reģionā, ja, Eģiptes dienvidos, Etiopijā, apmēram šīs reģions Āfrikā tiek uzskatīts, ka tāds, e, tāds, tāds, tāds šūpulis visai cilvēcei, ja mūsdienu cilvēcei, ja runa, protams, par homo sapiens, bet arī tas nav droši, ja, un cilvēks diezgan ātri uh, e, izplat, izplatījies pa visu pasauli un te, tika līdz Amerikai, līdz tas Beringu Eh, sadalījums eh, ir starp Āziju un eh, Ameriku, jā, starp Alasku un Kamčatku. Bet ehm, noteikti tas ir interesanta lieta, ka šis religiozitātes izpausmes, kaut arī viņas ir atšķirīgas, tomēr viņas ir arī daudz kā kopīgā. Tas nozīmē, ka tas garīgums, ko cilvēks vēlējas izpaust, viņš tomēr um, nu ir kaut kas, ko mēs kā cilvēce sajūtam vienādi, kaut arī dzīvojam pilnīgi dažādos uh, kontekstos, uh, varētu teikt, ka pilnīgi dažādās kultūrās. Tā kā šie divi argumenti, ja, ka tiek veid, veidotas, veidotas tādas celtnes, kuras pilnīgi nav racionālas, kuras pieprasa daudz darba, un, bet uh, viņa, viņa kalpo kā reliģiskās celtnes, viņa tiek radītas ne, neskatoties uz to, ka cilvēkiem tas bija nu, ārkārtīgi liela piepūle jā, jāieliek, lai, lai to uzbūvētu. Bet tomēr viņi to izdarīja. Viņam vajadzēja kaut kādā, vieda, ap, kādā veidā apvienoties, jo viena saime nevarēja to izdarīt. Un otrais arguments ir tāds, ka mm, mēs redzam, ka uh, daudz dažā, dažādas reliģijas, daudzās reliģijas, viņam tomēr ir kaut kāds kopīgs. Ja, ka līdz ar to tāds garīgums, ja, šis garīgums, viņš ir primārais attiecībā uz reliģisko, uz reliģisko dzīvi, uz reliģisko izpausmi ja, vai izpausmi kultūrā. Ok, labi, mm, brauksim mazliet tālāk, lai paspētu, jo es tā pieļauju, ka stundas laikā varbūt neiekļaušos, bet nu arī, lai neturētu jūs trīs stundas ar šo lekciju. Pamēģināsim tagad izdarīt nākošo soli un eh, pateikt, eh, kāds ir teoloģisks skatījums uz cilvēku. Jo, protams, ka mēs varam skatīties no bioloģijas redzes punkta, no eh, antropoloģijas, filozofiskas antropoloģijas, no metafizikas redzes punkta un tā tālāk. Bet mēs vēlamies ar jums paskatīties tieši no teoloģiska redzes punkta, un tas arī ir ļoti svarīga dimensija, kuru nevar ignorēt. Teologs meklē uz jaut, atbildi uz jautājumu, kāda ir cilvēka esamības attieksme pret Dievu. Vai respektīvi, vai vienkāršāk runājot, kā es attiecos uz Dievu, kādas ir attiecības starp cilvēku un Dievu, pieļaujot, ka Dievs patiešām eksistē. Un galvenā no šīs teologisk, no teologiskām interpretācijām kategorija ir cilvēka pestīšana. Ko tas nozīmē? Ar vārdu pestīšanā mēs, protams, katrs saprot kaut ko savu, bet no tādā atkal es mazliet vienkāršošu, pat nemazliet vienkāršošu, bet ja mēs paskatīsimies uz to katolisko teoloģiju, galvenā kategorija ir cilvēka pestīšana kā personīga vienot, vienošanās ar Dievu. Faktiski tas ir atgriešanās pie Dieva. Pirmais un vissvarīgākais - kāpēc Dievs mums ir vajadzīgs? Un kāpēc mēs esam vajadzīgi Dievam? Tāpēc, ka ieiet eh, tajā visā šī atpestīšanas kategorija. Ja mēs lūdzamies, tad lai vienoties ar Dievu, ja mēs mēģinām dzīvot morālo dzīvi, lai vienoties ar Dievu, ja mums ir kults, mums ir sakramenti, kristietības gadījumā, tad tas ir tāpēc, lai vienoties ar Dievu. Ja, un tāpēc pestīšana tas ir ceļš, kas uh, mums ejams, lai vienoties ar kungu lai notiktu cilvēka deifikācija, ja pārveidošanās, kļūt līdzīgam dievam ja, un būt kopā ar viņu. Ja, es atgādināšu jums šo slaveno Andreja Rubļova uh, ikonu um, Svētā Trīsvienība, ja, kas aicina cilvēku um, uz uh, dzīvi kopā Svētā Trīsvienībā, būt par ceturto Svētajā Trīsvienībā, lai Ceru, ka tas neskanēs heretiski. Ok, un tāpēc mums ir, ņemot vērā šo tieši pestīšanas kategoriju, mums jā, jāpievērš cilvēkam uzmanību no tādiem četriem redzes punktiem, jeb jāpievērš uzmanība tādiem četriem aspektiem. Pirmais - cilvēks ir radīts. Ko tas nozīmē? Pirmām kārtām mēs neesam nejauši šajā pasaulē. Eh, Dievs mūs ir gribējis. Viņš vēlējās, lai mēs būtu. Mēs neesam tikai un vienīgi aklas evolūcijas rezultāts, un nav tā, ka, ne, no, nu, ka ne, mēs nenākam no nekurienes un neejam uz nekurieni. Tam visam ir jēga, tam visam ir mērķis. Ja, līdz ar to eh, šī radīšanās ja, pirmām kārtām ir svarīga tāpēc, ka Dievs mūs ir gribējis. Bet no otras puses, šī radīšana nozīmē, ka mēs paši neesam dievi. Tas nozīmē, ka mēs esam pakļauti eh, arī kaut kādiem likumiem, kas ir pāri mums visiem. Un to zina katrs, kurš mēģināja lidot. Jā, mēs zinām, ka gravitācija eh, mums eh, neļauj lidot, neizmantojot kaut kādus paliklīdzekļus, palikrīkus, kas palīdz izmantot gaisa celtspēju, un tad mēs varam lidot ar uh, paraplāniem, mēs varam lidot ar lidmašīnām, helikopteriem un tā tālāk, pat lidot kosmosā. Bet um, ir kaut kādi likumi, kurus mēs neesam spējīgi mainīt. Ja, līdz ar to mēs neesam pašpietiekami. Mēs neesam arī tādi, kuri var valdīt par visu. Ja, tas, ir, tas ir pirmais un svarīgākais, kas būtu jāietver. Ja, ka eh, mēs neesam radīti, mm, lai būtu par dieviem, bet mēs esam arī zināmā mērā esam pakļauti šīs pasaules likumiem, bet tas vēl nav viss, jo būs arī nākošais solis, par to es tulīt parunāšu. Būt, būt, būtiski, būtiski pēc brīža. Pēc brīža. Bet uh, otra lieta, kas ir ļoti svarīga, uh, tas ir tas, ka cilvēks nav radīts uzreiz pilnīgs. Mm, mēs neesam radīti pilnīgi. Pat ja nebūtu pirmgrēka, es negribu šodien iedziļināties šajā tematā, jo viņš tiešām ir ļoti, ļoti smags un, un tagad viņš ir diezgan diskutabls un uh, Par to daudzi teologi mm, šodien arī mēģina klusēt, jo nezinu, kā atbildēt. E, un jāsaka, ka es arī nelīdz galam zinu, kā atbildēt uz uh, iedzimtā vai pirmgrēka teolo, uh, problemātiku ja, un pirmgrēka teoloģiju, jo viss nav tik vienkārši, kā šķiet, vai kā likās svētām Augustīnam, kurš ieviesa šo iedzienu katoļu baznīcā. Bet katrā ziņā cilvēks ir radīts, lai attīstīties – Cilvēks ir radīts, lai uh, savas dzīves beigās būtu labāks nekā savas dzīves sākumā. Lai cilvēces beigās uh, mūsu pēcteči būtu labāki nekā tie, kas bija pirms mums. Jā, tā kā cilvēka, cilvēkam vai cilvēcei arī ir tāda attīstīšanas dinamika. Jā. Tāpēc uh, tam visam arī ir attiecīga jēga. Tā kā no radīšanas izriet arī jautājums par jēgu un atbilde par jēgu. Ok, bet nākošais solis, kas mums būtu, kas mums būtu jāizdara, nākošais aspekts, kuram jāpievērš uzmanība, tas ir, ka cilvēks ir ne tikai radīts, bet radīts arī pēc dieva attēla un līdzības. Tas nozīmē, ka mēs neesam radīti no vienkārši. Ja? Nu, tā sanāca. Ja? Es padalīšos ar savu personīgo argumentu, kas man ir kas mani pārliecina. Tas, protams, nav arguments, kas pārliecinās visus, jo, redziet, ir starpība starp argumentu un, un pierādījumu. Pierādījums tas nozīmē, ka ar viņu vairs nav iespējams strīdēties. Pierādījums pārliecina visus. Arguments nepārliecina visus. Ja arguments var pārliecināt tikai tos, kas dzīvo tajā pašā mm, vērtību un iedzienu paradigmā, ar kuru dzīvot, kurā dzīvo tas, kurš šo, šo kaut kādu argumentu izsaka. Jā. Līdz ar to, protams, ka ar manu argumentu arī var strīdēties. Bet es atceros, un šis arguments, šo argumentu es atradu skolas gaitās. Es atceros, fizikas skolā mums kādreiz stāstīja, kā darbojās cilvēka biceps. Un mūsu pasniedzējs, fizikas skolotājs, zīmēja tādu uh, uh, zīmējumu, lai parādītu, kā tas darbojās, un izrādās, ka mūsu biceps, šī, šīs, šīs muskulis, ir piestiprināts pie, pie šīs rokas daļas uh, tikai tādā veidā, ka īstenībā, lai paceltu vienu kilogramu, ja, pacelt vienu kilogramu tādā veidā, mums ir nepieciešams uh, izdarīt um, tādu darbu ar šo muskuli, ar bicepsu, um, kas, e, kas ļautu pacelt īstenībā 5 kg. Piemēram, ja vajadzētu celt šo uh, kilogramu nevis tādā veidā, ja, saliekot roku, bet būtu jā, jāceļ šis, šo, šis kilograms uh, vienkārši mm, ceļot to uz augšu, ja, tad uh, bicepsam nevajadzētu izmantot tik lielu darbu. Pietiktu ar vienu piekdaļu no tā visa, uh, no tās visas enerģijas, ko viņš sadedzina, uh, lai pacelt to normālā veidā, saliekot roku. E, un kad mēs pajautājam fizikas skolotājiem, kāpēc dabā ir tā, ka biceps ir piestiprināts šeit, ja viņš būtu piestiprināts šeit, ja, pie, e, pie pašas delnas, ja, tad, tad būtu daudz vieglāk celt smagumus, būtu, nebūtu nepieciešamība e, darīt. Mm, tik, sadedzināt tik daudz, tik daudz kaloriju, ceļot eh, tik nelielo, smag, nelielu smagumu. Bet fizikas skolotājs, kaut arī viņš bija cilvēks pilnīgi neticīgs, pateica tā, jā, bet tas nebūtu skaisti. Viena lieta, kad mums arī roka kustētos mazāk, jā, būtu mazāk kustīga un mēs nevarētu piecelt, pacelt tik tālu šo uh, smagumu, bet arī nebūtu smuki. Jā. Vai, piemēram, muskuļi, kas, ir, kas ceļ mūsu galvu uz augšu, jā, kas atrodas mūsu uh, uz kakla aizmugurē, jā, lai uh, Э, tos muskuļus arī varētu piestiprināt savādāk pie galvas kausa, bet aizmugurē būtu viens liels tāds liels muskulis. Jā, mēs varētu pacelt daudz vairāk ar savu galvu, bet būtu nesmuki. Jā, un šeit tas skaistuma elements. Jā, mēs redzam, ka cilvēka miesa, un ne tikai cilvēka, ir veidota tādā veidā, ir attīstījusies tādā veidā, lai būtu ne tikai praktiska, jā, bet arī skaista, Kaut arī ar šo skaistumu un ar šo kustīgumu mēs zaudējam praktiskumu. Ja, faktiski mēs varētu sadedzināt mazāk kaloriju, bet sadedzinām vairāk. Ja. Un tas ir arguments, kas man liek domāt, ka noteikti uh, tam ir kaut kāda jēga. Noteikti tam ir kaut kāds augstākais un gudrākais plāns nekā tikai aklā evolūcija. Protams, tas ir arguments tikai priekš manīm, uh, Eh, un es to eh, tikai verbalizēju, bet es nevēlos jūs pārliecināt, nu, tas nav nekāds pierādījums dieva klātbūtnei vai esamībai, bet man personīgi tas vismaz liek aizdomāties ja, par to, ka mēs esam radīti kam vairāk, un mēs esam radīti skaistāk, esam radīti mm, daudz, eh, kaut arī mazāk praktiskāk, bet tomēr elegantāk. Ja? Un tā kā šeit ir tas, tas moments, ka esam radīti pēc, pēc dieva attēla un līdzības, jo dievs arī, ja mēs paskatīsimies, kā dievs nav ļoti praktisks ja? attiecībā uz cilvēku. Ja? Viņš taču varēja radīt tikai tādus cilvēkus, kas noteikti viņu godinās, ja? kas noteikti būs ticīgi. Viņš varēja neļaut uh, pat pastāvēt tādiem cilvēkiem, kas viņu noliektu. Ja? Bet viņš ir ļoti nepraktisks, un daļa no būtnēm, nu, diemžēl, aiziet uh, pazudināšanā, savas, lab, savas mm, brīvas gribas dēļ, un, bet tas nav pilnīgi praktiski. Mēs varam redzēt, ka dieva nepraktiskums, protams, pēdiņās izpaužās pat mūsu miesā. Protams, tas ir ļoti tālu ejošas analogijas, bet um, mani tas, priekš manis tas ir diezgan nopietns arguments, lai, mm, lai atstātu to pilnīgi bez uzmanības. Bet nu dosimies tālāk. Dievs radīts pēc, cilvēks radīts atvainojos pēc dieva attēla un līdzības, tas nozīmē, ka Dievs dalās ar mums, ar savam īpašībām. Piemēram, mūžīga dzīve. Tas ir kārtējs arguments, kas palīdz man eh, mm, vai kas stiprina manu ticību. Eh, interesanti būtu, kāpēc cilvēkam parādītos šī vēlme dzīvot mūžīgi, ja viņam nav tādas iespējas ka mēs, mēs visi zinām, ka mūsu ķermenis agri vai vēlu salūst, un agri vai vēlu pārstāj funkcionēt, un ka rezultātā iestājas nāve. Un tas ir pilnīgi neizbēgami. Pilnīgi. Katram no mums būs jāmirst. Bet kāpēc mums parodas tā vēlme dzīvot mūžīgi? Priekš kam mēs to vēlamies? Ja? Vai tas varēja būt dabas attīstīšanas rezultāts? Vai tomēr tas ir kaut kāda dāvana ar Dievu? Dāvana, no, dāvana ko dāvā Dievs? Tas ir jautājums. Protams, mēs arī ar to varam strīdēties, bet priekš manis tas ir arguments. Nākošais, ja, mm, mm, paga, piedodiet, šeit es vienkārši palaidu garām vēl vienu svarīgu lietu. Runājot par šo mūžīgo dzīvi, līdz ar to mēs saprotam, ka cilvēks pat ja fiziski nomirst, viņš nepārstāj eksistēt. Parasti ļoti vienkāršojot, mēs izmantojam šo atkal tomistisko sadalīšanu uz dvēseli un miesu. Mēs par to vēl parunāsim šodien, laika mums vēl ir daudz, bet ļoti svarīgi atcerēties tādu lietu, ka tas, ko es tulīt pateikšu, tas ir tikai pilnīgi un vienīgi schemātiski. Ja? Tas nenozīmē, ka cilvēkam vienkārši ir dvēsele un miesa. Cilvēkam ir dimensijas, kuras mēs saucam par dvēseli un miesu. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, tas ir mūsu skaidrošanas sistēma. Un šajā skaidrošanas sistēmā mēs parasti sakam tā, ka miesa nomirst, dvēsele turpina dzīvot. Īstenībā tas ir e, teoloģiskais skaidrojums, e, kurš tapa pateicoties e, tomistiskai filozofijai, ja, kurš tapa un tika teiksim, tā, izplatīts katoļu baznīcā, tāpēc, ka dominēja tāda, tāds viens filozofijas virziens. Šodien Mēs varam to skaidrot arī savādāk. Ja, protams, es tagad negribu iedziļināties, jo tagad vēstures skaidrošana arī būs. Tas ir ļoti sarežģīts un garš temats, un, un tad mēs varētu par to runāt pa, līdz rītam. Nezinu, kā jums, bet man rītā atkal smaga diena, līdz ar to es nevaru sev atļauties to. Bet, nu, vienkāršajo, vienkāršojot, cilvēka es kaut kādā veidā turpina eksistēt. Mēs nekad neaizējām uz nekurieni. Kā tas izskatās? Mēs nezinām. Kad nomirsim, noteikti būsim pārsteigti. Jā, bet pagaidām mēs varam arī izmantot šo eh, tomistisko sadalījumu uz dvēseli un miesu, jau uz matēriju un formu, un matērija pazūd, forma paliek, un kaut kādā veidā viņa turpina eksistēt, jo dievam nekas nav neiespējams. Mēs varam to definēt vienkārši tā, lai pārāk nesarežģītu un nemocītu eh, sevi un jūs. Eh, tā kā redziet, Pateicoties šim skaidrojumam, mēs redzam, ka cilvēka vēlēšanās eksistēt mūžīgi, viņa ir realizējama, un viņa realizējas, bet nemateriālajā pasaulē. Kaut kādā veidā viņa realizēsies arī materiālajā pasaulē, jo nepavēlti mēs ticam uz miesas augšām celšanos. Jā, šeit arī ļoti svarīgs ticības noslēpums, un mēs patiešām nezinām un nevaram, nevaram iedomāties, kā tas notiks, bet Eh, kaut kādā veidā mēs turpinām būt. Mēs neaizējam uz nekurieni. Ja? Un līdz ar to eh, mēs ticam, atkal ticības pieredze, mēs nevaram to pierādīt, mēs varam tikai argumentēt, bet mēs ticam, ka mm, mūsu vēlēšanās dzīvot mūžīgi realizējama un realizējās. Nākoša lieta, mm, tagad iesim tālāk, tas ir tas, ka cilvēks patiešām ir dabas valdnieks. Neviena cita būtne nevar mm, mainīt pasauli tā, kā to var izdarīt cilvēks. Neviena cita būtne neizmanto pasaules resursus tā, kā to ir spējīgs darīt cilvēks. Jau mēs to redzam, pateicoties arī mūsu kultūrai, arī mūsu industrializācijai un tagad jau digitalizācijai. Ja, un mēs varam redzēt, ka cilvēks šo, par šo pasauli valda, bet ir viens svarīgs bet ir nepieciešams atcerēties, ka, ja pasaule ir atdota mums, mēs neesam pasaules saimnieki. Mēs esam pasaules administratori, e, atkal izmantojot mūsdienu teoloģiju. Tas, ka pasaulē mums ir uzticēta un mums ir tāds kartblanšs, ja mums ir atļauja darīt visu šajā pasaulē, tas neno, nenoņem no cilvēka atbildību par to, kā mēs šo pasauli izmantojam. E, es esmu pilnīgi pret, lai darītu ekoteoloģiju kā teoloģijas, teoloģijas pamatu, ja, bet noteikti kā tāds viens no teoloģijas virzieniem arī ekoteoloģija var pastāvēt. Tas nozīmē rūpes par mūsu kopīgo māju, kā to definē pāvis Francisks. Bet, protams, ekoloģija nav uzmanības centrā. Centrā ir pestīšanas jautājums, kā jau teicu. Ok, nākoša lieta. Cilvēks ir brīvs un saprātīgs. Atvainojos! mani materiāli lido projām. Cilvēks ir e, būtne, kura ir prāts un grība. Tas nozīmē, ka mēs, kaut arī zināmā mērā esam ierobežoti ar šīs pasaules likumiem, piemēram, ar to pašu gravitāciju vai ar saviem instinktiem, bet tomēr mēs varam saprast, ka ir kaut kāds augstākais labums, un mēs varam vēlēties šo augstāko labumu. Un līdz ar to esam spējīgi šo, um, šos savus instinktus, kas, pakļautas, kas ir pakļauti pasaules likumiem, esam spējīgi šos instinktus savaldīt, esam spējīgi pieņemt lēmumu par spīti saviem instinktiem. Es parasti katehēzi izmantoju tādu salīdzinājumu, viņš ir mazliet tāds smieklīgs varbūt, bet nu, man viņš ļoti patīk, jo atceros pats no svētdienas skolas. Um, ja cilvēkam iedot gaļu piekdien, Uh, katolim vismaz, ja? Nu, tam, tādam katolim, kurš iet uz baznīcu un, un saprot, kāpēc tā piekdiena vispār eksistē, uh, vai piekdienas atturēšanos no gaļas ēdieniem, tad viņš pateiks tā, jā, es gribu šo kotleti, ļoti garšīgi smaržo, bet šodien ir piekdiena, tāpēc ielikšu leduskapī, apēdīšu rīt, un, nu, diemžēl būs sasildīts mikroviļņu krāsnī, bet nu ko darīt. Savukārt, ja iedosi uh, sunim, Eh, krustzīvo katoļu mājā, eh, kaut arī suns redz un saprot, ka cilvēki nevar pat saprast, ka cilvēki piekdienās kaut kādā dienā viņi neēd gaļu, viņš nezina, kas ir piekdiena, jā, tad tomēr, ja viņam piekdiena iedos šo kotleti, viņš ar lielu prieku to apēdīs, jā, un, un palūks vēl vienu. Jā, tā kā redziet, dzīvnieks nav spējīgs pacelties virs instinkta. Jā, un pat ja mēs runājam par to, ka viņi tur izman, izdara kaut kādus tur uh, Eh, labus darbus, jā, dzīvnieciņu un tā tālāk, ka, piemēram, delfīni, ja cilvēks tur, nezinu, iekrīt jūrā, tad delfīni cilvēku kaut kādā veidā tur uh, mēģina stumt pie krasta, tad arī šeit ir viena problēma, ka ir arī delfīni, kas stumj cilvēkus no krasta. Tikai problēma ir tā, ka mums ir liecības tikai par tiem delfīniem, kas cilvēku piestuma pie krasta, jo šie cilvēki ir izdzīvojuši. Bet tos cilvēkus, kuri delfīni stūma no krasta, viņi nav izdzīvojuši, viņi neko nevar pastāstīt. Jā. Līdz ar to eh, arī delfīni laikam tomēr nu, nedara labus darbus, viņi vienkārši spēlējās. Bet cilvēks ir spējīgs pacelties pāri šīs pasaules ierobežojumiem. Prāts un griba tas ir tādas divas dāvanas, kas palīdz mums to darīt. Ja? Un jo attīstītākas šīs ir divas dimensijas, jo varētu pateikt, ka mēs esam uh, Es negribu teikt tuvāki dievam, ja, jo šajā gadījumā tas būs zināmā netaisnība attiecību uz citiem cilvēkiem, kuri tādas, kuri, kuriem objektīvu iemeslu dēļ tādu spēju nav, ja, bet katrā ziņā mēs nu, tuvojāmies dievam, ja varētu tā teikt, ja, ka mēs paši mm, kļūstam dievišķīgāki, ja, arī pateicoties prātam un gribai. Ja, līdz ar to tas ir divi, mm, tie divi, tas divas dāvanas, ar kuriem Dievs dalās ar cilvēkiem, ar prātu un gribu, jo Dievs pats arī saprātīgs un viņam ir griba, ja viņš, viņš, viņš var vēlēties kaut ko. Un vēl viena lieta, vieta cilvēks ir relacionāls. Tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs veidot attiecības ar citām perso personām, ar cilvēkiem un ar Dievu. Ja? Un šīs attiecības, kas ir ļoti svarīgi, Ja, jo arī dzīvniekiem ir kaut kādas attiecības, arī dzīvnieki dzīvo kaut kādā barā, arī viņiem ir kaut kāda hierarhiska struktūra, ir galvenais tēviņš, ja, kurš uh, sit pa galvu visiem tiem, kas ir tā, tiem, tie beta tēviņi, ja, un gamma tēviņi, un pēdējie omega tēviņi, ja, un tā tālāk. Uh, bet cilvēks ir spējīgs veidot attiecības, kas balstās nevis uz naturālas hierarhijas, kurš stiprāks tam arī ir spēks, kurš stiprāks tam ir taisnība, bet uz mīlestības. Tas ir ļoti interesanta lieta, ka tikai cilvēks ir spējīgs baltīt, balstīties uz tam, uz tā, o, cilvēks ir spējīgs veidot at, e, attiecības, kas balstās uz mīlestības. Protams, mēs varam runāt par to, ka arī dzīvnieki mūs mīl un tā tālāk, jā, bet nu, dzīvnieku, dzīvniekiem tas mehānisms ir mazliet savādāks. Mēs viņus mīlam, šos dzīvniekus. Mēs uh, izmantojam šo relacionalitātes dāvanu, uh, arī attiecību uz dzīvniekiem, un mēs mazliet taisam tādu projekciju uz mūsu mīļiem kakīšiem, sunīšiem un tā tālāk, ja, bet viņi uzskata mūs par sava bara, es atkal ļoti vienkāršo, bet par sava bara uh, dalībniekiem. Ja, viņš, viņi uzskata varbūt arī par, uh, par, nu, par sava bara galvenajiem, ja, un tāpēc, teiksim, liels suns pakļaujas saimniekam. Ja, tas, ir, tas ir drīzāk uh, Eh, suņa psiholoģija un instinkti, nevis mīlestība, ja, šī vārda nozīmē, tiešajā šī vārda nozīmē. Ja, un tāpēc attiecību uz dzīvniekiem mums arī ir rela, relācijas, attiecības, ja, bet attiecība uz mums, dzīvniekiem, mēs nevaram runāt par relācijām, par attiecībām, mēs varam runāt par citiem mehānismiem, kas darbojas viņos. Ja. Protams, šeit dzīvnieku psihologi zinās labāk stāstīt nekā es, bet no teoloģiska redzes punkta tieši tādā veidā tas ir interpretējams. Nākošais aspekts, kuram jā, jāpievērš uzmanība, tas ir cilvēks ir grēcīgs. Tas ir interesants un tā saucamais misterium iniquitātis, jeb uh, netaisnīguma noslēpums. Mēs nezinām, kāpēc, bet cilvēks ir spējīgs darīt ļaunumu. Ja? Un cilvēks ir spējīgs izdarīt ļaunumu, uh, Eh, ne tāpēc, ka viņam būs kaut kādi bonusi, bet vienkārši ir spējīgs izdarīt ļaunumu, tāpēc, ka viņš vienkārši var. Eh, atcerēsimies eh, skolas gaitas, ja, un es ceru, ka es neuzkāpšu kādam uz sāpīgas brūces ja, ar saviem zābakiem, bet varbūt atcerieties skolas gados arī katrā klasē un katrā skolā veidojas arī zināmā mērā hierarhija. Un ir arī tādi bērni, uh, no kurus dēvē par outsideriem. Jā, dažādu iemeslu dēļ. Jā, tagad mēs varam, nu, bērni mēdz būt arī diezgan nežēlīgi, tā gadās. Un brīžiem gadās, vismaz mums skolā tā gadījās, un jāatzīst, kā arī es laikam arī to darīju, kaut arī es neatceros, ka būtu darījis kādam pāri, eh, bet eh, varbūt arī man gadījās, ka mēs, eh, tie stiprākie bērni, Eh, kaut kādā veidā kaitinājam, kaitinājam tos vājākos tikai tāpēc, lai ieraudzītu, ka viņš ir sakaitināts, vai raut, vai ir dusmīgs, vai uh, dara kaut kādas uh, nu, neadekvātas lietas, un lai mēs par to varētu papriecāties. Par to mums, no tā mums nebija nekāda bonusa, jā, mēs nebija, nebija nekāda ieguvuma. Varētu pateikt, evolucionistiski uh, tas būtu pilnīgi bezjēdzīgi. Nu, no mēs neskapēc to darījām. Jā, tāpēc, ka varam, tāpēc, ka mums darīja tādu rūkto prieku tas, ka kādam ir slikti. Mēs nezinām, kāpēc tas tā ir. Ja, mēs mēģinām to skaidrot, un Svētais Augustīns, un ne tikai pat radīšanas grāmatas autori, jo viņu bija daudz, mēģināja to skaidrot ar uh, cilvēka nepaklausību dievam, ja, ko vēlāk Augustīns definēs kā pirmgrēku, un es gribu pateikt, ka man nepatīk. Um, Mm, tas jēdziens pirmdzimtais vai iedzimtais grēks, jā, jo tas ir tāda, eh, tāda, tāds štamps, eh, tāda kalkēšana no eh, poļu vai no krievu valodas gžeh pervorodnī, pervorodnī grieh, bet uh, latīņu terminologijā mēs izmanto, izmantojam citu jēdzienu – pekatum originale. Ja es domāju, ka pat nav jātulko oriģināla grēks, ja, pirmgrēks, ja, tāds kaut kāds grēka uh, arhetips, ja, varētu to tā mēģināt uh, definēt. Uh, radīšanas grāmata to definē kā nepaklausību dievam. Uh, drīzāk šodien mēs izmantotu citu salīdzinājumu, kā tāda novēršanās no dieva, ja? pievēršanās kaut kādai radībai, kuru mēs sākam devēt kā dievu, vai pievēršanās jebkam, kas nav dievs, bet ieņem dieva vietu. Ja? Faktiski tāda sajaukšana, kas ir patiesais labums. Tas ir tas tad tas ir noslēpums, kāpēc tas tā notiek. Jā, mēs, līdz, mēs līdz galam nezinām, un kā jau minēju, šodien šī pirmgrēka, <clears throat> piedodiet, šī eh, pirmgrēka jautājums, viņš joprojām ir, nu, paliek bez atbildes, jā, un kas jau parasti saku, nomirsim, uzzināsim, bet, nu, pagaidām eh, šī noslēpuma priekšā ir vienkārši jāapklūst. Bet katrā ziņā cilvēks ir grēcīgs, cilvēks ir spējīgs izdarīt ļaunumu un ir vaiš grēka priekšā. Cilvēkam vieglāk izvēlēties mazāko labumu, kas ir vieglāk sasniedzams, nekā lielāko labumu, kas ir grūtāk sasniedzams. Augstākais labums, protams, ir Dievs. Un tā kā ar šo grēcīgumu mēs vienkārši dzīvojam. Bet es gribu pabrīdināt un pievērst uzmanību ļoti svarīgai domai. Ir divas galējības. Pirmā galība. Tas ir, ehm, iz, viņa izpaužas arī humanistiskajā psiholoģijā vai humanisti, humanistiskās psiholoģijas virzienos. Tas ir apgalvojums, ka cilvēks ir vienmēr labs, tikai vide viņu bojā. Ehm, cilvēks ir labs, bet, bet viņš eh, iz, izaug, pan, izaug par noziedznieku tikai tāpēc, ka viņš izauga tādā vidē. Bet no nu, rīta paskatīsimies, gadās arī cilvēki izaug ļoti labas ģimenēs, da, saņem labu izglītību un nebija ārējas ietekmes, bet tik un tā eh, izrādās nelietis. Jā, tā kā tas ir eh, arī, mm, ja uz katra soļa mēs varam tādus sastapt. Un mēs arī varam sastapt cilvēkus, kuri dzīvoja, nu, pilnīgi destruktīvā ģimenē ja, kas sabojāja viņa psihiku un kas paliks līdz mūža beigām, un šie cilvēki ir spējīgi būt labi. Ja, un viņiem, viņiem, viņi pretojas ļaunumam. Ja. Tā kā šeit, šeit ir tas, protams, tas ir mana argumentācija, atkal tas nav pierādījums, bet tas mani pārliecina par to, ka nu, nav tā, ka cilvēks ir pilnīgi un adekvāti vienmēr labs. Ja, tas ir viena lieta. Otra lieta, mm, tas ir, lai tas neskan anti-ekumeniski Jā, bet nu, ir arī protestantu konfesijas, kuras uzskata, ka cilvēks ir pilnīgi un sabojāts korumpēts līdz pēdējām. Jā, tā kā eh, pirmgrēks mūs ir sabojājis tā, ka mēs pilnīgi neesam spējīgi darīt no sevis neko labu tikai ļaunumu. Ja? Un brīžiem arī katoļu teoloģija tas izpaužas, gribu pabrīdināt, ka tas nav līdz galam pareizi. Ja? Tas ir viens liels, viens liels vienkāršojums. <coughs> Piedodiet. Tā kā cilvēks divas galības. Cilvēks ir ļoti labs, vide viņu bojā, cilvēks ir ļoti slikts un videi šeit nav nekādas ietekmes. Eh, kristīgai antropologijai mēs sakam tā, ka cilvēks ir neapšaubāmi labs, bet daļēji korumpēts, daļēji sabojāts. Ja, mēs esam spējīgi vēlēt un darīt labu, ja, bet no otras puses arī mēs esam gan, gan, esam gan pirmgrēka, eh, gan arī, kas ir noslēpums, gan arī vides sabojāti. Jo katram no mums ir savas brūces, katram no mums ir savas, savi aizvainojumi, ievainojumi no grēka, no citu grēkiem un tā tālāk. Un tāpēc šis, eh, šis aspekts, ka cilvēks ir grēcīgs, tas arī vienmēr jāņem vērā. Jā, piemēram, es arī kā garīgais vadītājs, es, protams, vienmēr dusmojos, ja cilvēks mani nesaprot, ko es gribu viņam pateikt, jā, un neapšaubām arī tas mani kaitina. Bet uh, Uh, tomēr es vienmēr sev ieslēdzu tādu lietu, jā, bet cilvēks ir grēcīgs, jā, un viņš nav pilnīgs uzreiz, jā, ir lietas, kuras sabojātas, un kuras es pat virs, ar vislabākajām runām un vislabākiem argumentiem nevarēšu mainīt, jā, un tāpēc man jāmēģina paskaidrot cilvēkiem viņa izprašanas schēmā to, ko es vēlos viņam paskaidrot, jā, ņemot vērā viņu arī pazīšanas ierobežošanas, varbūt izglītības trūkumu, uh, varbūt arī kaut kādu ļaunumu, kas viņā un tā tālāk. Ja? Tā kā šeit ir tas moments, cilvēks ir grēcīgs, bet lai jūs neatstāt ar šo grēku viens uz vienu, viens pret vienu, šeit ir vēl viens aspekts, kuram jāpievērš uzmanība. Cilvēks arī ir atpestīts. Mēs ar grē, Dievs ar, ar mūsu grēku neatstāja mūs vienus pašus. Dievs iziet cilvēkam pretī. Ja? Mums ir iespēja, neskatoties uz to, ka ļaunums vai ļaunuma mistērija, eh, ļaunuma noslēpums mūs mm, korumpē un velk uz leju, ka Dievs ir izstiepies savu roku. Ja, ka atpestīšana mums ir dota, bet vienlaicīgi, eh, gribētu pat pareizāk pateikt, viņa ir piedāvāta, bet vienlaicīgi, lai šo atpestīšanu saņemt, ir nepieciešama mūsu piekrišana. Un tas ir viskaistākais kristietībā. Tas ir tas dieva nepraktiskums, ja, jo varētu automātiski atpestīt visus, ja, bet e, ir nepieciešama e, apzi, e, brīvas un sapratīgas būtnes piekrišana. Vai tu vēlies būt pestīts? Neviens nevar būt pestīts pret savu gribu. Es arī katehēzē parasti saku, ka, ja mēs runājam par tādu realitāti kā elle, ja L nav kaut kādas dieva atriebības rezultāts. Ka, ā, nu tad nu nebija uzticīgs dievam, tad tu degsi L, jo dievs atriebies. Ja? Nu, tas ir dieva liela primitivizēšana. Ja? Nē, tas nav tā. L ir dieva žēlsirdības rezultāts, dieva mīlestības rezultāts. Cik paradoxāli tas neskanētu. Kāpēc? Tu eksistē, tu negribi būt kopā ar dievu, ok, tā ir tava izvēle bet būšana bez dieva, tā arī tieši ir elle. Ja? E, mēs nezinām par šo elles e, struktūru, mēs nezinām par elles stāvokli. Ja noteikti mūsdienu kultūrā vai vispār cilvēces kultūra mēģinātu dažādi attēlot, ka, e, ka tur katlijā un vēlni ar dakšām tur cilvēkus tur met un tā tālāk, ka tas ir liela, liels ezers ar tur kaut tur. tur uh, ūdens un visādi tur netīrumi un tas viss varās un tā tālāk, uh, tur uguns deg un tā tālāk, vai mūs tur varīs vai tu ceps un tā, ne mūs, jā, ceru, ka ne mūs, bet grēcniekus, uh, eh, vai Dante uh, slavenā dievišķīga komēdija, kad, kad viņš sadala Elli uh, par tādiem, uh, ar tādiem uh, līmeņiem, jā, bet nu, uh, par inkiem, jā, latviski laikam tā būtu pareizi. Bet uh, noteikti tas ir tikai mūsu iedomā, iedomas, jā, mēs nezinām, kas tas ir par to realitāti, jā, tāpēc es arī uh, atturēšos no komentāriem, bet uh, gribu tikai pateikt, ka tā ir cilvēka izvēle, jā, tas nav tā, ka tā ir dieva atriebība. Un šis pestīšanas aspekts, šajā pestīšanas aspektā tādu būtisko lomu spēlē tieši cilvēka izvēle vai tu vēlies būt ar Dievu vai nē. Ok, bet, mm, eh, ja cilvēks ir atpestīts, tad eh, ko nozīmē šī atpestīšana? Šī atpestīšana noze, nozīmē neko citu, kā pilnīga cilvēka integrēšana, eh, ka viņam visas viņas daļas, par cilvēka daļām mēs tulīt parunāsim, ja mēs esam ar jums jau stundu 15, un man laikam vēl ir 5 minūtes, lai jums to visu paskaidrotu, tāpēc es mazliet pātrināšu. Bet, nu, mm, no vienas puses, pētīšana nozīmē, ka cilvēks kļūst cilvēks vislabākā šī vārda nozīmē. Ka visas šīs daļas, visas šīs dieva dāvanas, kas mums ir dotas, viņas realizējas maksimāli un mūžīgi. Ja, viņas realizējas ar mērķi sasniegt augstāko labumu, kas ir Dievs. Bet no otras puses ir ļoti svarīga tāda lieta, ka tas notiek pakāpeniski. Tas nav tikai viena mūsu izvēle, tas ir izvēļu kopums līdz pat mūsu nāvei. Un kristīgajā teoloģijā mēs runājam, mēs sakam par to, ka šī atpestīšana notiek caur Jēzu Kristu viņa paskas noslēpumā. Ja? Un pateicoties Kristum, caur Kristu šī savienošanās ar Dievu notiek. Ja? Ne tikai emocionāli, ne tikai morāli, ne tikai garīgi, bet arī ontoloģiski. Ok, pāris vārdus pateiksim par cilvēka struktūru, par dvēseli un miesu. Eh, gribu jūs pabrīdināt, ka tas sadalījums ir pilnīgi uh, schemātisks un formāls. Uh, jo es izmantoju katehēzi tādu salīdzinājumu, kur cilvēkam ir dvēsele, kur cilvēkam ir miesa. Ja? Uh, Mm, Jehovas liecinieki saka, ka dvēsele ir mm, asinīs, jā, jo, jo arī cilvēki uzskati, ka viņi vecajā derībā, ka varēja ēst gaļu, bet nevarēja dzērt asinis, jā, tam bija arī sava nozīme, jo asinis ir dzīvība. Jā, jo, protams, ka tulkojumā tiek pateikts, ka asinis ir dvēsele, bet pareizāk, mm, ievērojot jēgas uh, uh, sistēmu, uh, būtu svarīgi, būtu pareizāk pateikt, ka asinīs ir dzīvība. Ja, un līdz ar to tāpēc, nu, vecā derība nedrīkstēja lietot asinis. Ja. Un šodien uh, ir konfesijas, kuras nepieļauj asins pārliešanu uh, tieši tāpēc, ka uzskata, ka asins ir dzīvība, nu, nevis dvēselē. Ja. Bet, ja mēs ņemsim vērā šo struktūru no katoliskā redzes punkta, no antropoloģiskā redzes punkta, tad mēs eh, varam pateikt tā. Es izmantoju tādu salīdzinājumu, ja tu pienu ielai kafijā un samaisi, uh, kur tasītē ir piens un kur tasītē ir kafija. Viss ir piens un viss ir kafija. Un tāpēc, ja mēs pataustīsim mani, ja, tad mēs pajautāsim, kur ir mana dvēsele. Uh, tas pilnīgi nepareizs jautājums. Nav tā, kur ir mana dvēsele vai kur ir mana miesa. Es esmu dvēsele un miesa. Ja? No vienas puses tas palīdz mums izvairīties no tā, ka tikai dvēsele ir mans es un miesa ir tikai ādas skafandrs mūsu dvēselē, ja, tas nav taisnība. Ja. Bet no otras puses mēs varam, arī varam eh, izvairīties no tāda radikāla miesīguma, fizioloģiskuma un tā tālāk, kā pateikt, ka miesa esmu es, ja, un garīgums tas ir kaut kāds, kaut kas abstrakts, ja, kaut kas dots no augšas. Ja mēs pajautāsim, kas ir cilvēks, cilvēks ir mē, dvie, mēs, dvēsele un miesa, tāpat kā Kaf, tāpat kā tasītē, ir kafija ar pienu ja, kopā. Ja, tas nav atdalāms, nu, protams, var atdalīt, ja, ja gribēt, ja, bet normālās, normālos sadzīves apstākļos mēs vairs neesam spējīgi atdalīt uh, kafiju no piena. Ja, mēs, tas viss paliek kopā. Un tāpēc, uh, ja mēs pajautāsim, dvēsele un miesa, tas ir cilvēks. Ja. Klaivam Staplam Lewisam uh, bija tāds eh, teiciens, ka nesaki, ka tev ir dvēsele. Saki, ka es esmu dvēsele, man ir miesa. Bet šeit es arī eh, viņam nepiekrīstu, eh, es varētu to transformēt viņa izteicienu. Nesaki, ka tev ir dvēsele un miesa. Tu esi dvēsele un miesa. Katrs no mums. Jo katram no mums ir miesa un dvēsele, kā dažas divas dimensijas, kas apvienotas vienā personā. Ja? Tāpat kā e, manā prātā, e, Eh, vai mana apziņā ir apvienota, apvienota gan arī mana atmiņa par pagātni, gan, gan arī mana spriešanas par tagadni, gan arī mana fantāzija par nākotni. Tas viss notiek vienā prātā. Ja? Tas viss ir apvienots manā prātā, kas funkcionē pateicoties arī manām smadzenēm. Tā kā, ja mēs runājam par cilvēka struktūru, cilvēks ir garīgi miesīga būtne, dvies, dvēseles un miesas kopums. Ja? Un tāpēc Mēs arī sakam, ka cilvēks ir dvēsele un miesa. Pastāv vēl viena lieta, kur es gribētu pievērst uzmanību. Jā, palika tikai divi jautājumi, un eh, pa piecām minūtēm katram. Jā, un mēģināsim iekļauties akadēmiskajās divās stundās. Eh, Pirmkārt, apustulis Pāvils raksta vēstulē Tesalonikiešiem, pirmajā vēstulē Tesalonikiešiem, ka cilvēkam ir gars, dvēsele un miesa. Eh, problēma ir tā, kā mēs nezinām, ko apustulis Pāvils gribēja ar to pateikt. Jā, vienkārši nezinām. Nomirsim, pajautāsim. Bet uh, pastāv tādas divas, uh, divi dažādi skatījumi uz cilvēku. Pateiksim tā nosacīti rietumu un austrumu. Rietumu, uh, rietumos, jeb katoļu baznīcā, Romas katoļu baznīcā, mēs pārsvarā izmantojam šo uh, dihotomiju - dvēsele un miesa. Dvēsele tas ir viss, ir kas garīgais, Miesa, miesa tas ir viss, kas ir miesīgais. Savukārt, austrumu uh, teoloģijā izmanto miesa, dvēsele un gars. Izmantoju divus dažādus iedzienus ja, uz tām garīgām lietām - pneuma un, un kā tur bija, pneuma un psihē. Ja. Šeit atkal problēma ir tā, <clears throat> problēma ir tā, ka šie divi iedzieni, viņi nav tik viennozīmīgi, jā, jo katra filozofiska struktūra, katra filozofiska skola saprot zem ar tiešiem iedziņiem kaut ko citu. Jā, un tāpēc eh, es atceros vienu gadījumu, viens no maniem studentiem, es viņam mācīju tieši to, ko es jums saku, ka uh, rietumu teologiem mēs runājam tikai par dvēseli un miesu, atstājot neatbildēto jautājumu, ko domā ar to apostolis Pāvils, jā, jo pastāv uh, um, arī tāds, tāda interpretācija, ka tas ir svētā gara dāvanas vai cilvēka atvērtība uz dievu un tā tālāk, bet tas arī ir tikai un vienīgi tādas spekulācijas. Mēs patiešām nezinām, ko. Un es mācīju studentam, ka nu, runāt par dvēseli un miesu ar to pilnīgi pietiek, un pēkšņi gandrīz kā nākošajā dienā garīgais tēvs pateica, ka cilvēkam ir dvēsele, miesa un gars, un tagad students eksāmenā uh, ir dezorientēts. Jā, kā, kā būtu jau pareizāk atbildēt? dvēsele un miesa vai dvēsele, miesa un gars. Jā. Nu, protams, es pateicu atbildi, atbildi tā, kā es tev uh, mācīju, jā, jo garīgais tēvs varēja saprast pilnīgi kaut ko citu. Tāpēc dihotomija vai miesa un dvēsele vai trihotomija - dvēsele, miesa un gars. Tas ir divas pilnīgi dažādas skaidrošanas schēmas. Es pieturos pie tomistiskas schēmas dvēsele un miesa. Jā, ietverot šajā, šajā jēdzienā anima, dvēsele, visu, kas ir garīgais. Ar to domāju, ka pilnīgi pietiek. <coughs> Tiem, kas ļoti interesē, lūdzu, uzmanīgi pārlasiet Katoļu baznīcas katehizma 367. punktu, 367. Eh, Katoļu baznīcas katehizmā tieši ir jautājums par dihotomiju vai trihotomiju, un jāsaka, ka katehizma autori ir ļoti piesardzīgi, un tas ir viena no opcijām, ka varētu atbildēt, eh, bet noteikti tas nav viens vienīgais pareizais skaidrojums. Jā. Tā kā šeit atkal mēs atstājam šo jautājumu atvērtu. Eh, ar vārdu sakot, nekļūdās gan tie, kas saka dvēseli miesa, un arī nekļūdās tie, kas runā dvēseli miesa un gars, un katrs, katra, no nu, katra pēc tam jājautā, ko tu saproti ar šiem jēdzieniem. Un kad tu gribi pajautāt par jēdzieniem, izrādās, ka cilvēks nevis galam pats saprot, jā, un tā kā šeit rodas tādas problēmas. Eh, pievērsīsim uzmanību pēdējiem jautājumam eh, šajā nelielajā antropoloģiskajā skicē vai skicē par antropoloģiju, tas ir jautājums par sirdi. Ja? Es to jūtu ar sirdi, mēs brīžiem sakam, vai, vai mēs arī mēdzam teikt, uh, klausi savai sirdī, ja? un tā tālāk. Uh, problēma ir tā, ka atkal šeit ir jautājums par to, ko mēs saprotam ar šo jēdzienu. Es atbildēšu ļoti vienkārši. Ar vārdu sirds mēs saprotam ar vārdu sirds mans es, vai es pareizāk būtu pateikt, dvēseles dziļumi. Es kā mana būtība. Jā, un tāpēc es jūtu to ar sirdi, mēs varētu to mazliet parfrazēt, lai būtu skaidrāks, es to jūtu ar visu savu būtību. Jā. E, varētu pamēģināt pārdefinēt, es to jūtu ar savu sirdsapziņu. Jā. E, es to jūtu ar visu savu dvēseli. Jā. Tā kā faktiski, ja mēs paņemsim uh, Uh, un sekosim Karla Ranera intuīcija, tas ir mm, katoļu teologs, viens no ievērojamāk, ievērojo, un redziet, man jau, uh, ja es sāku jau jaukt vārdus, tas nozīmē, ka esmu noguris. Viens no ievērojamiem, uh, viens no labākajiem, ja, no svarīgākiem teologiem 20. gadsimtā Karls Ranners saka, ka jā, jā, jāpievērš uzmanība tam pirmatnējai nozīmei. Ja? Un e, faktiski sirds tas ir sirds dziļumi vai dvēseles dziļumi, ja cilvēka būtība, ja mūsu e, vēlmju, mūsu e, mīlestības avots, mūsu e, lēmumu avots un tā tālāk un tā tālāk. Šeit mēs varam visu, visu kas ir būtisks mums ietvert tādā vienā jēdzienā sirds. Un tas ir vissvarīgākais. Protams, ka teoloģijā pastāvēja dažādi um, in, dažādas interpretācijas, jā, jo, piemēram, gadās arī, es pats sastapos arī šodien ar to, ka prāts tas ir uh, intelektuālā, jā, tāda apzinatības sfēra, un sirds tas ir gribas sfēra, jā. Bet, nu, šīs mākslīgais sadalījums arī, mm, nu, viņam ir tiesības pastāvēt, jā, jo viņš arī izpilda savu funkciju, bet normāli, nu, būtu tā, no tāda teoloģiska antr teoloģiski, antropoloģiski redzes punktā, nu, tomēr nerunāt tā. Ja, ka tomēr sirds tas ir mans es, sirds ir mana dvēsele, varētu tā pateikt. Sirds tas esmu es, un tas būtu visprecīzāks. Ja, un tāpēc, jā, pareizi klausi savai sirdī, tas ir pareizi, ja mēs saprotam ar to nevis klausi savam jūtam, bet klausi savai dvēseli un sirdsapziņai. Tā tad gadījumā tas būtu pilnīgi um, pareizi lietojams eh, teiciens. Ja? Ok, es domāju, ka lai mums pietiek uz šodienu, jo mēs tā patiešām tas, tā lekcija ir sagatavota tādā veidā, lai to, eh, to visu pastāstītu pa pusotru stundu, tāpēc es neesmu spējīgs to kaut kādā veidā saīsināt, jo negribas arī jūs apdalīt ar kaut kādām lietām, kaut arī tik un tā man sanāk, eh, man sanāk arī daudzas lietas vienkāršot, bet ceru, ka arī uh, Šodienas lekcija bija jums daudz maz skaidrāka, un uh, gaidiet tad nākošo lekciju. Uh, mēs satiksimies ar jums, uh, ja es nemaldos, pēc divām nedēļām, jo nākošajā nedēļā mans streams notiks arī Krievu valodā par to pašu, bet tu, mēs ar jums arī paturpināsim tālākas tēmas un uz redzēšanos redzēsimies un dzirdēsimies. Sveiciens arī visiem tiem, kas šo streamu klausīsies pēc tam ar Radio Marija Latvijā palīdzību. Ar Dievu visu labu un uz tikšanos! Atā, darbie draugi!